Bonden gick åt gärdet ut och var hågen mogen. Vart ska jag få mig en piga galant som kan tjäna mig trogen? Så rakade Brandstrand skalliga ralliga rallalle. Sen linkade en katt för en linkomdint, sen rullade en katt för en kallskinnsbält. Smaka' bra, smaka' bra i kadusen. Ja, du ska få en kaka bröd varje gång vi bakar och ett skolpon smör på varenda kaka. Så rakade brandstrand skalliga ralliga rallalej Sten Linke en katt för en linkomdink Sen en kall för en kallsköns päls, smakar bra, smakar bra i kadusen. Och du ska få en klänning ny och den ska kantas med smöre. och tyget ska tas i Oskarshamn och skräddaren i Söran Möre. Så rakade Brandstrand skalliaralliarallallaj. Sen linkade en katt för en linkomding, sen rullade en kall för en kallskinspäls. Smaka bra, smaka bra i kadusen. Och så skall du få en oxerö och han skall heta Gullbrock krokig. Den ena hornet det ska vara rätt, det andra det ska vara krokigt. Så rakade Brandstrand skallerallera i Sen linkade en katt för en linkomdink. Sen rullade en kall för en kallskinnspäll, smakar bra, smakar bra i kadusen.